Јас денеска сакам да започнам една серија која што не знам колку ќе трае, но со сигурност можам да кажам дека ќе заврши следната година. Со оглед на тоа што е, ни, ни се ближи крајот на оваа година, така да веројатно ќе пречекориме во следната година, со оваа серија која што сметам дека е многу суштествена и битна, и е лесно може би да се проповеда, но тешко да се живее. Дори може и за секоја тема, така да кажеме. Зато што наистина сите ние сме слаби со своји одредени мани, се уште се бориме со своите слабости, без Бога наистина е тешко. Ке видиме зашто станува збор. Ке отвориме за почеток во излез 33 глава. Таму некаде и може би застанавме или а, овие стикови често пати ги спомнувавме во предходната моја серија, која што се бавеше со поклонство. 33 глава излез, 15 16 стих, тука се тие тој дел од таа Мојсеева молитва, која Мојсе му собрека на Господа. Знаете, откако а, паднале на испит на Синај, Еве, баш имавме и убава тема за заветите. Не може ли да издржат ни значи, 40 дена, откако рекле дека секе држат? Паднале на испит. Му се поклониле на телето. Господ се разгневил, во 32-та глава Мој се е гневен, ги крши плочите. Во 33-та глава Господ вели, одете, јас не одам со вас му наредува на Мојсија да го повлече кампот, шаторот, далеко од таму каде што се ногеле племињата. Но Мојсија посредува цело време и му вели во 15 стих, Ако не трнеш ти, Господи, со нас, не изведувај не од тука, или не тргаме без Тебе, Господи. Па како ќе се знае дека ја уживаме Твојата наклоност јас и твојот народ. По тоа што идеш со нас, само со тоа ќе се разликуваме јас и твојот народ меѓу сите народи што се на лицето на земјата. Спомнавме околу овие стихови, кажавме два-три збора, меѓутоа предно ја се напомене пак. Само со тоа, само со кое, само со тоа Господи што ќе бидеш со нас, ќе се разликуваме во однос на другите народи кои што Те немаат тебе, имаат лажни богови, имаат непостоечки богови. Со тоа ќе се разликуваме. За жал, минатио пат спомнавме, дошло време кога израелците не сакале да имаат оваа посебност, им здодеала, па посакале да бидат како другите народи, па побарале цари и така натаму. Тоа, тоа беше таа тема. Значи, тоа е во 33-та. Во 34-та глава имаме повторно обнова на заветот. Господ му вели на Мојсија, направи сега уште две нови плочи, напиши, односто Господ ги пишува, нели, заповедите, меѓутоа му вели, земи две други плочи и објави му ги на Израел и го објавува, ја објавува својата слава. Мојсија бара да се сретне со него, знаеме, му кажува Господ, како е единствено можна таа средба, не лице в лице таму скриен во карпот, е поминува Господ, ја објавува својата слава, го објавува всушност својот карактер, Господ дарвежлив, милостив, долготрпелив на гнев и така натаму и така натаму. Значи имаме тука елементи, закон, давање повторно на законот, и имаме Божјата слава, всушност го имаме Божиот карактер. Тоа е, малта не се поклопува. Законот, каде што го имаме описот на неговиот карактер, Славата што сушто значи неговиот карактер. Тоа е она што е запишено во 34 глава. А Божиот карактер во еден збор, како Библијата го окарактеризира? Бог е љубов. Затоа велам дека ова е суштественото. Кој е најголемиот знак на распознавање на Господовата црква во денешно време? Или, со други да зборови, по што познава светот дека сме негови? Каде читаме? Јован 13 глава, Јован 13 глава, 35 стих. Јован 13, 35. По тоа сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. По што сме посебни? По тоа што ќе го имаме Господа меѓу себе. Господ е любов. Ке имаме любов меѓу себе. Господ со нас. Емануел. Не по нешто друго. Имаме ние прекрасни институции, имаме болници, имаме се, имаме знаење, неверојатно знаење. тоа, вели стикот дека по любовта ќе познае луѓето дека сме негови, дека сме негови слибеници. Тоа не е любов како емоција, знаете, не е тоа она што, како што велат, чувствувам пеперутки во стомакот или не знам како се изразуваат веќе. Како воопшто ја сваќаат луѓето денеска да те прашање колку ние ја сваќаме. Значи. Тоа не е емоција, тоа е принцип. Тоа е љубов каква што е опишана еве во следниве два стика кои што се лесни за паметање, односно од веќе ја знаеме многу. познат стих Јован 3:16, златен стих, така наречен Зошто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој што верува да не погине, туку да има живот вечен. Каква е таа љубов? Се жртвува таа љубов. Таа љубов е само пожртвувана. Или и прво Јованово 3.16, лесно си запамте. Јован 3.16, па прво Јованово 3.16, надополнува прво Јованово послание, трета глава, 16 стих. Потоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас и ние сме должни, должни да ги положиме своите животи за браката. Спремни ли сме ние да, по, да го положиме својот живот за братот и за сестрата? Спремни ли сме за, на таква жртва? Или не можеме да понесеме ни најситна жртвичка, да ја наречем така, за братот и сестрата? Затоа ова е, може би, лесно да се каже, да се проповеда, е тешко да се живее. Тоа е нешто што е страно на човечкиот карактер, на човечката природа. Тоа е љубов која што ние не ја поседуваме, треба да ја примеме од Господа, и само од Господа. Тоа е таа агапе љубов. Да го прочитаме во 13 глава Јован Значи, да се вратиме во Јован 13 глава, предходниот, 35-иот го читавме, 34-иот да го читавме. <clears throat> Јован 13, 34. Ви давам нова заповед, Исус вели, ви давам нова заповед. Да се љубите еден со друг, како што јас ви в вас. Така и ви да се љубите еден со друг. Што е ново во оваа заповед? Зошто е ново во оваа заповед? Предходно Исус ги сумира, нели, десете заповеди во две. Тоа е и законот. Законот е љубов. Тоа е препис на неговиот карактер. Бог е љубов. Люби го Бога со сето своје срце, со сите своји мисли, со сил свој разум и люби го ближниот како самиот себе. Овде вели не како самиот себе, туку како што јас ве возлюби вас. А како Исус не возлюби нас? Па што беше спремен да го даде својот живот на крстот за нас, се жртвуваше за нас. Прочитавме во 1 Јованово 3.16, како што и ние сме должни да се жртвуваме еден за друг. Има ли поголема проповед од тоа? Дали братот или сестрата нема да го придобиете, еве, еден куп не доаѓаат во црква? Дали нема да го придобиете тогаш кога ќе ќе видат дека се жртвувате за него, дека сте спремни се да направите за него? Тоа е она што е што не недостасува, тоа е она клучно. Знаете, љубовта е клуч, клучна и за меѓучовечките односи кој, кој што секој се проблем, во секој црква, дори верувам. Па, не знам, ја не сакам да судам, меѓутоа повеќето што не доаѓаат, не доаѓаат заради нарушени меѓучовечки односи. Ништо друго не е опрашано. Или недостаток на љубов, сушност. Она вистинска љубов, која што треба да се жртвува. Јован 15 глава, и тука стихови 12 и 13. Веројатно денеска само воведот ќе биде за да не се задржуваме премногу. Јован 15 глава 12 и 13. Ова е мојата заповед, значи е пак проширување на она таа нова заповед што Исус ја дава. Да се љубите еден со друг како што јас ве љубев вас. Ви, ви вели 13 стих, никој нема поголема љубов од ова да го положи собствениот живот за своите пријатели. Ваков пријател, ваков брат не се заборава. Е, често пати знаеме да кажеме, војска не се заборава ние мажите. Па затоа што таму имате ситуации, често пати ситуации во кои што може би и животот ви, ви си виси на конец, зависи. Значи, јас баш и не сум имал такви ситуации, меѓутоа се случува. И тој што е војнички, да ви се најде тука да се жртвува ако треба да, да, да, да ви помогне. Или не само војска, че значи имате, може комшија да биде, може... Такви луѓе не се забораваат, такви луѓе оставаат силен впечаток. Значи, нема поголема љубов од таа да, да, да го положите животот за своите пријатели, но тука Господ не застанува. Доред, не вели да го положите животот, време како што читам за непријателите, меѓутоа што вели за непријателите во Мате пета глава во познатата револуционерна проповед на, Ис, на Исуса на гората на блаженствата, Мате пета глава, од 43, читаме до 48. Се чули дека било речено любите го својот ближен и мразите го својот непријател. Така било познато меѓу евреите тоа време. А јас ме го велам, любите ги своите непријатели. Любите ги своите непријатели. Еве зашто ова тешко, ова не е природно за човек. Како можете да го сакате некој кој што ве вреја, ве, ве, ве мрази едноставно, ве, ве прави сопки, не знам што све ви прави, ве краде, ве лаже и така натаму. Но вели овде, любете го свој, своите непријатели и молете се за оние што веконат, кои веконат. Како можеле да обстанат и како можеле да ги дадат онака славно своите живот? еве Јан Хус имаме а, тема за Јан Хус, како можеле? Ако ја немале оваа любов? Како можеле да пеат, како можеле да велат, како што и самиот Исус кажал, еве Стефан, земете го првиот маченик, што велико ја го Не зема им го Господи ова за зло, Исто како Исус од крстот. Прости им не знаат што прават. На оние што го каменуваат, што го убиваат. За да бидете, вели, синови на вашиот татко. Ако сакате да бидете синови на вашиот татко, кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева на злите и на добрите и дава дош на праведниците и на неправедните. Зошто ако ги любите оние кои што ви любат вас, каква награда имате? Што е посебно во тоа да го сакате оние кои што вас ви сакат? Па тоа е мај човечки, мислам, најприродно е. Ме сака, ќе го сакам. Не ме сака, ја не го сакам. Така, така е природно, така е човечки. тоа вели писмото, Исус вели што е што посебно имате, што каква награда имате ако го љубите оној кој што вас ви љуби. Зари цариниците не го прават тоа исто. А на друго место вели вашата праведност треба да ја надмине таа праведност. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Зар не го прават истото и цариниците? И така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Тешка беседа, знам, за мене е тешка. Во Павле што вели, Павле вели во второ послание до Тимотеј дека во последно време времењата ќе станат тешки. Зошто? Кој е причинителот за тоа што времената е се тешки, ама ќе станат уште потешки? Кој е виновникот за тоа? Второ послание до Тимотеј, втора глава, ова е трета глава, се извинувам. А ова знае го од први стих. Во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи. Или себиште. Сребролюбци, само фалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна любов, дури и без таа природна любов. Непомирливи клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои немаат излет на побожноста, а се одрекли од низината сила, отстранува се од нив. Ние, луѓето, сме тие што ги правиме времињата тешки, што му го загорчуваме животот на некого или тој на нас. Ние луѓето ги правиме времењата тешки. И ова сето што очитаме овде ја осликува реалноста денеска во светот и ова сето што очитаме овде е спротивно на она што ќе го читаме и ќе го проучуваме во наредните неколку саботи, не знам колку, во прво послание до Коринјаните 13 глава. Знаем сите таа глава, вели? Сосема спротивно. И ајде сега да свртаме во прво послание до Коринкените, 13 глава. Кај мене насловот на оваа глава е едноставен. Любов. Коринската црква, да погледнеме малко, е, да, да видиме која била Коринската црква. Значи, Корин бил метропола. Имало се. Корин, коринтјаните биле богати. Биле образовани, талентирани, интелигентни, Имале дури и купишта на дарови, духовни дарови. Па гледаме низ двете посланија во Коринкјаните какви се дарови имала оваа црква во Коринт. Конкретно е за црквата. Но едно им не достигало. А оно што сушто е најбитното. Любов. И еве читаме. Прво послание на Горикјаните, 13 глава, 1 стих. Ако ги изборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, Тоа сум бронза што звони или кимвал што звечи. Кратко кажано, за комуникација ви е потребна, значи квалитетна комуникација ви е потребна љубов, и тоа божествена. Значи, вие можете да бидете многу елоквентни, да тече мед од вашите уста, која зборувате. Значи, Можете тоа да го постигнете и тоа се постигнува со едно, едно обично воспитување. Знаете, имате денеска луѓе, крем, класи на луѓе, дали, еве може да земете образование, педагози, психолози, не знам, тие сите многу добро се однесуваат и фино зборуваат, но тоа тоа го прават ете чисто од бонтон, така се научени. Што е во нив, тоа само го спознаем. Меѓутоа, без тоа, без љубовта, таа комуникација не вреди. Значи, вие сте само еден, една тенекија, да кажем, нашински, што тропа станом, станом прави бука, Значи, за комуникација ни е потребна таа љубов. А комуникацијата е она што е битна, често пати може да се слушна меѓу нас, е па ние самите си правиме, некојаш се, некој недоразбира меѓу нас се случува заради недостаток на комуникација. Како тоа ние меѓу себе, ние сме едно семејство да немаме комуникација меѓу себе. Дали е тоа одрас на тоа што ја нема таа љубов сушност? Значи, за вистинска, за здрава комуникација е потребна таа божествена љубов, која што ја немаме и треба да ја примеме од Господа. Второ, вториот стих. И ако имам дар за пророкување, значи, еве сега ги реди даровите во Коринската црква, кој што постоеле. Значи, биле многу богати и со дарови. Значи, и да имам дар за пророкување, и да ги знам сите тајни и сите знаења, и ако имам сета вера, така што да преместувам и планини, а љубов немам, ништо не сум. Чи дар на пророкување, видите, тоа е многу голем дар. Денеска да, да знаете за некого, и ово има дар на пророкување, ово е пророк, сушност. Отворам за вистински, лажни ги мене куп. Тоа е на вистина посебен дар, со кој што може да, да ве обдари Бог. Елен Вајд добила посебен дар. Да ги знам сите тајни, значи да сте Како веле, жива енциклопедија да сте. Значи, да знаете, да имате куп знаење, сите тајни. Ама сето тоа е, се множи со нула според Божиот стандард, ако ја немате любовта. Се е джаве, се е ништо. Значи, ако сакате да имате вистинска репутација, <laughs> некој има репутација и познат по тоа што ете, има многу знаење, некој таму пророк, или не знам, е, а, се знае кој жива енциклопедија, не знам како сакате. Меѓутоа, вистинска репутација која сакате да имате, треба да имате божествената љубов. Инаку сета друга репутација е ништо во Божи очи, според неговите стандарди. Се е, како што кажу, помножено со нула. Третиот стих. Овде, овде се срќаваме со вистинска мотивација. Пазете, дури и ако го раздадам целиот свој имот, и сега ми текнува на оној богатиот младич, на кога што Исус му кажал нешто такво слично, да го раздаде богатството, па И Еве, дури и да го раздадеш својот имот, да си познат а, хуманитарец, најпознатиот на светот. Имате денеска еден куп луѓе градат цркви, прават 300 чуда, мислам, со, со донации на пари и така натаму. Значи, ако ги, Преку го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело, за да биде изгорено, можете да бидете и маченик, пазете. Да ве спалат на клада. А љубов немам, ништо не ми ползува. Значи, а че, значи, ако нешто се прави, ако нешто правите, то треба да биде од вистинска мотивација, од љубов тоа е она вистинска божествена љубов, значи Бог да ве тера на тоа. Вие самите можете 300 работи да правите и сите тие работи да бидат од себичен интерес, некои калкулации. Постојано ние нешто калкулираме. Целиот живот се го комплицираме, калкулираме, а на Бог ќе му помогнам затоа што он ќе ми се најде после утре. Тоа не е љубов. Она вистинска зборува. Или не знам што, калкулации, бројки, во преносна смисла. Вистинска и погрешна мотивација. Вистинската мотивација е само од љубов. И наистина ни е потребна таа љубов, Зато што е суштествена. Како да ја добиеме? Второ послание до коринкјаните. Овој пат ќе се послужам со другиот превод, затоа што овде е испуштен еден битен, најбитниот дел. Второ послание до Коринкјаните. Трета глава, 18 стих. Значи, последниот стих, последниот стих сушност од оваа глава. Ние пак сите со откриено лице како во огледало гледајки, тој, тој дел го нема во Константинов, не знам зашто е испуштен, но битен, Најбитно. Значи, ние, како, ние пак сите со откриено лице како во огледало, гледајки ја славата Господова, гледајки, загледувајки се во Божиот карактер, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. Ние треба да погледнеме и да видиме и да се научиме пред се од Христа. Христос ни е тој пример. Христос дошел да го објави Божиот карактер, за да се научиме какви ние треба да бидеме и да го молиме Господ да ни даде таа љубов. Врвот на таа љубов Господ ја покажал на Голгота, вели, со самиот со самото тоа што се жртвувал, Христос се жртвувал, Господ нашиот спасител се жртвувал за нас. Тоа е таа љубов. Но верувате дека низ ово проучување ќе го видиме крстот во прво послание до Гриќаните 13 глава. Крстот е тука. Дори овој стик, само што прочитаме второ послание до Коринјаните 3.18, всушност може би решение за идолопоклонството. Ако вие ги тргнете сите ваши богови, сето она што ви го одзема погледот, интересот, и ако го свртите само на Господа, да се загледаме во Него, тоа што нема проблем, идолите ќе отпаднат. Господ треба да биде центар во нашиот живот. Ништо друго, ништо, ништо, ништо поважно од Него. Имаше еден цитат од Елен Вајд кој што вели а, дека Исус Христос треба да биде прв, последен и најважен во животот. Нека биде така. И сега само, како во најава, затоа што е, времето одмина, ќе ја прочитаме, прочитаме првата карактеристика од таа божествена љубов која ја читаме во четвртиот стих, почетокот на четвртиот стих од 13 глава Коринќаните. што вели? Любовта долго трпи. И многу е интересно, и ќе ве оставам да размислувате до следната сабота, а зошто, што мислите? зошто Павле почнал со оваа карактеристика топ на љубовта? Почнува да ја опишува љубовта, она божествена гапе љубов и вели љубовта долго трпи. Зошто токму со ова започна? Значи, любота е долго трпелива. Тука сме при крај, јас ке завршам, ќе продолжиме следната сабота, само можам да кажам дека јас имам тука посебен проблем, што не секојаш, меѓутоа често сум со краток фител, како што велат, и лесно можам да експлодирам. А долго трпеливата љубов, значи, тоа значи долг, долг, долг, или може да се изразиме долго трпелива. Љубовта е долго трпелива. Ако сме со краток фител, и тогаш немаме меѓучовечки односи, тогаш ќе имаме војна и во домот, дома, и војна и во црква или било каде. Првата характеристика е љубовта долго трпи. Јас немав прилика Па еве, ќе, ќе искористам оваа прилика, али јавно да му се извинам на брат Зоран. Имавме еден мал конфликт, јас и тој. А, јас имам потреба <laughs> да се извинам, затоа што не бев трпелив. Значи, по природа сум човек кој што највеќе избувнувам на неправда или на глупост. Да, Значи, колко и тоа да е можеби оправдано. Значи, можеби некој од другата страна ми кажува е глупост, за мене е тоа глупост, или барем за некои мои мерки, не знам. Или можеби тоа е неправда за мене. Меѓутоа, тоа не ми, не ми дава за право да експлодирам. Значи, друго е, пазите, кога зборуваме за гнев, не случайно спомнав, Господ кога се представува пред Мојсија, што вели тамо? старежлив, милостив, долготрпелив на гнев. Тоа е всушност зборот што да се користи, љубовта е долготрпелива. Да не се гневиме толку брзо. И сега, кога станува збор за гнев, станува збор за оној не свет гнев. и свет гнев. Кога се гневите не за ва, затоа што вас лично ви е погазено егото, значи често пати, не сум ја нешто посебно од вас, и јас се лутам некојаш кој ќе ми го сгазат егото. Иако најчесто ви кажав, за глупости, за кога од другата страна слушам глупост, или пак некоја неправда го праша. Но светиот гнев е гнев кога се подига кај човека заради Божето дело и заради Бога, заради отрана на, на Бога, а не за ваша лична отрана. Тоа нека биде за крај, нека Господ ни помогне, еве, нека размислуваме за ова прва карактеристика, ќе видиме и следниот пат, зашто Павле токму со ова започна. Любовта е долго трпелива. Нека Господ ни помогне во овој правец. Амин.